Dito tayo sa um, Genesis chapter 5. Okay, natapos natin yung tinatawag nating data data analysis overview dito sa chapter 5 nung nakaraang uh, linggo. Pero ngayon, tayo ngayon ay dadako na sa ating panibagong serye gamit ang chapter 5 ng Genesis na pinamagatan kong Kamatayan Serye. Tindi Yan yung pinaka-general topic, Kamatayan Serye. Genesis chapter 5. Yan yung sinasabi ko sa inyo na matagal ko nang gustong-gustong uh, ah, uh, ah, ibahagi sa inyo. Pero siguro sasabihin ni Maya, ito talaga si Kuya Franz, ang hilig na ito sa mga horror, mga ganyan, mga pangkamatayan something. Yeah. Guradong mingiti ngayon si Maya. Ah. Ma, yung usap natin kanina sa chat ha, nasa mind ko pa rin ngayon. Grabe yun ha? Kakaibang comparison yun, Maya. Anyway, pagdating sa seryeng ito ng kamatayan serye, may tatlo tayong paksa, special na paksa, particular na paksa na tatalakayin gamit yung mga tanong na ito. Una, paano harapin ang kamatayan? Okay, yung mga tanong na ito ay hinango ko base sa ipinapakita sa atin na punto ng Genesis chapter 5, okay? So, hindi lahat ng tanong about sa kamatayan sasagutin natin. Yung main point lamang ng chapter 5, okay, base sa flow ng team ng Genesis yung ating uh, pupuntirihin ng mga tanong. So, yung unang question ay paano harapin ang kamatayan? And then, ikalawang question, anong nangyayari kapag namatay ang Kristiyano? Wow, napakaganda ganda nito. Pagdating sa ikalawang tanong, God willing, next Sunday, medyo magiging theological yung usapin natin. Pero sisimplihan lang natin, okay? And then pagdating sa uh, third Sunday, tatalakayin natin yung paano mamatay ng matagumpay. Okay? Paano mamatay ng matagumpay. So yan yung mga paksang ating pag-uusapan, pagbubulay ng sama-sama sa hapagkainan ng Panginoon sa kanyang salita nitong buwan na ito. Okay? Yan yung ating serye sa kamatayan. At yung aning yung ating unang sasagutin o pagbubulayan ay yung o sa, sa Sunday ngayong ngayong araw na ito ay itong tanong na paano harap tanggapin ang kamatayan. Okay? Now, para na ako magtagal at baka, baka mapadaldal pa ako, simulan na natin. And syempre, since kilala niyo ako, sisimulan natin ang ating sermon sa pamagitan ng may ano? Kwento. Alam yan ni Maya, syempre si Maya pa. Okay. May isang kwento na pinamagatang ang alamat ng tatlong salamangkero dyan sa Ilog Kadiwa. Okay? Ang alamat ng tatlong salamangkero dyan sa Ilog Kadiwa. Now, hindi ko to original na kwento, kundi hango sa isang kwento sa Europa na sumikat sa isang, mm, huwag ko nang sabihin. Ayan. Pero pinamagatan ko siyang ang alamat ng tatlong salamangkero dyan sa Ilog Kadiwa. And Starry starring, magugustuhan to ni Maya at saka ni Eric sigurado. Starring first, si Johan Bugero, ikalawa, si Neselito Ambisyoso and then ikatlo, si Franz Watsetsu, uh, with the special participation of Kamatayan. Okay, simulan natin ang kwento. I hope na hindi ako mapadaldal para mapunta agad tayo sa punto. Okay, etong tatlong magkakapatid na kerong ito, isang araw ay napunta dyan sa tinatawag na Ilog Kadiwa. Now, etong tatlong salamangkerong ito, sila yung pinakamagagaling na salamangkero noong panahon ng 1982, okay? 1982 na kung saan kasagsaga ng palabas na si mama wala dito pero alam niya yon yung OK Caferico, yon. Uh, ah, binatang binata pa doon si Big Soto, yan. Now, noong 1982, dito dyan sa ilog kadiwa natin, yung tinatawag na natin ngayon promenade na yan, yung tatlong magagaling na salamangkero nga ito sa buong Pilipinas ay napadalaw. Now, noong panahong yun, noong 1982, wala pang tinatawag na tulay o bridge dyan kasi ah, ayon sa mga matatanda nung unang panahon, mayroong isang bruha dyan dati sa ilog Kadiwa na sinumpa yung ilog. Now, kung bakit niya sinumpa yung ilog, may, may kwento rin kung bakit. Pero hindi ko kukwento dito. Next time na lang siguro. Si Maya, kapag magkita kami, pwede kong sabihin kung ano yon. Pero sinumpa ng bruhang ito. Alam niyo yung bruha? baka di nyo alam ano, Espanyol yan yung something kung di nyo alam, panoorin nyo sa Netflix yung Old Ways yun, katatapos lang namin ni Miss Isis, bruha. Ayan, sinumpa ng bruhang ito yung ilog na kung saan sinamo niya, parang sa Naruto, no, yung, ka, yung ano, Kyosio Jutsu, parang sinamo niya si kamatayan. Na sa pamagitan ng kanyang sumpa doon sa ilog na yon, walang sino man yung pwedeng makatawid. At konting tilamsik lang ng ilog diyan sa ilog kadiwa dati, patay So, napaka-dangerous ng ilog na yan. Now, just to make the story short, yan yung transition. Okay? Dumating itong tatlong magkakapatid na ito. Magkakapatid sila pala, magkakapatid. Itong tatlong magagaling na salamangkero. At sa kanilang pagdating dyan sa ilog kadiwa, sabi agad ng kuya, hmm, may nasa-sense akong something dito. Dito maganda. May something na curse dito sa ilog. And so, itong kuya, pinangunahan kasi siya yung pinakamagaling. At pinaka kumbaga yun nga eh, hambugero eh. Pag sinabing hambugero sa Bisaya pa eh, talagang mm, parang mayabang dito sa atin. ganoon mayabang. Sabi niya, ayun, ginamit niya yung kanyang magic wand at gumawa ng tulay. Doon na buo yung tulay. Kaya nagkaroon ng tulay hanggang ngayon, presente sa ating kasalukuyan pwede niyo siguro kung batukan. Itong Francis talaga, kahit ano ako pinagsasabi. Pero yon ganun yung alamat kung bakit nagkaroon ng existence ng tulay dyan sa katiwa o tinatawag nating promenade. Pero ito yung punto ng ganyang kwento. Noong sila, kasi nga gumawa na sila ng tulay, ano? nakikita nyo sa larawan, ano? yan yung ilog, and then sa larawan, gumawa yung kuya ng tulay sa pamagitan ng kanyang power. And then of course, support na rin ng kanyang uh, dalawang kapatid, si Nesilito at saka si Francois. Yan. Ngayon, sa kanilang pagtawid sa, sa tulay, biglang sumulpot itong si kamatayan. Kasi parang tingin niya kamatayan, pampihira na, isahan ako ng mga tuwa. Ah. Supposed to be, dapat eh, tepok to mga to, pero pambihira na, isahan ako. And so, ganito yung nangyari. Just to make the story short again. Kasi ang haba ng kwento, actually, marami silang usapan. Pero just to make the story short, ganito. Etong si kamatayan, tuso siya eh, tuso. So, ang kanyang ginawa, uh, para hindi hindi siya magmukhang talo uh, sa tatlong magkakapatid na ito, gumawa siya ng offer. Okay? Gumawa siya ng offer. Nag-offer siya ng, ng mga bagay-bagay sa tatlong magkakapatid na ito. Una niyang tinanong, yung kuya, yung panganay, si Joe Hambugero. Sabi ni kamatayan, Joe, anong gusto mong matanggap bilang gantimpala o sa kahusayan mo sa pagtawid sa nakakatakot, napakamapanganib na ilog na ito? Then ang sabi ni Joe, well, ah, uh, kamatayan, ibigay mo sa akin yung pinakamakapangyarihang tungkod ni Gobernador Agimat dito sa lugar na ito. At yun nga, ibinigay sa kanya ni kapatayan, sigurado si Eric medyo medyo napapaisip, itong biyar to si kuya. So, ibinigay ni kamatayan yung makapangyarihang tungkod ni Gobernador, ni Gobernador Agimat dito sa lugar na ito at natanggap nga ito ng, ng kuya. Natanggap niya yung pinakamakapangyarihang tungkod sa buong Pilipinas noong panahong yon. And then pagdating naman sa ikalawang kapatid, etong si Neselito, uh, ah, tinanong siya ni kamatayan, anong gusto mo? Nelsilito, parang ganyan. Then sabi nitong dito na ito, well, gusto kong bigyan mo ako ng batong buhay na tinatawag. Yun, meron ding alamat actually ng batong buhay. And, say, and so, so yun yung kanyang request dito kay kamatayan, bigay mo sa akin yung batong buhay. And so yun nga, ibinigay sa kanya yung batong buhay at yung ability o yung power ng batong buhay na yun is kapag meron kang isang gustong buhay na special sa'yo, mabubuhay mo yun. And so natanggap niya yun. And then pagdating dito sa ikatlong kapatid, ang kanyang hiniling, kasi tinanong na siya na kamatayan, o ikaw naman bunso, anong gusto mo? Ikaw Francois, anong gusto mo? Well, ang sabi nitong Francois, ibigay mo nga sa akin yung tinatawag na balabal ni Makahiya. Kasi itong ikalaw, yung ikatlong kapatid na ito, mahiyain to eh. Uh, hindi siya mapublicize na tao, private lang talaga. So yung kanyang gustong ano, gusto ko lang private na buhay, tahimik. So hiniling niya yung balabal ni Makahiya kasi nagbibigay yun sa kanya ng kakayahan na hindi makita ni kamatayan kamatayan. Okay, na hindi siya makita ni kamatayan. Now, ganito, ang dami nangyari pa. So, umalis na sila sa lugar na iyon na tawa sila ng tawa maliban lang kay makahiya na simple lang yung ano parang poker face lang pero yung dalawang magkapatid si Nelsilito at saka si Johan Bugero tawa ng tawa sa daan samantalang si Franz ano lang tahimik lang kumbaga nagninilay ganon so lakad sila then habang sa background kumbaga ang ganda na itong gawa ng anime eh o kaya sa movie si kamatayan nakauslila yung labi at nakangiti ng ganyan he ganon so hanggang, hanggang ngayon ganito yung nangyari sa kanilang paglalakad, hinaw, So, uh, ah, ganito yung nangyari. Hina, hinanap ni Johan Buger yung, yung kinakaasaran niyang salamangkero dito sa Dasmariñas, Cavite noong panahong yun. Kasi galit na galit siya doon. So, ang kanyang ginawa, since taglay niya na yung makapangyarihang tungkod ni Gobernador Agimat, hinanap niya yun. At nung matagpuan niya, nagduelo sila. At sa kanilang pagdeduelo, since makapangyarihang tungkod niya, patay. Patay. Ngayon, ang nangyari ganito, nung napatay niya na, just to make the story short lang, ah, nung napatay niya na itong kinamumuhian niyang kalaban, yung kanyang rival, label Ayun, nagmayabang siya dito sa Dasmariñas, Cavite. Si, ako ang pinakamakapangyarihan dito. Walang sino man yung pwedeng lumaban sa akin. Ako makapangyarihan. Then isang araw, uh, habang sa kanyang pagmamayabang, may isang kan may isang tambay lang diyan sa kanto na naasar lang sa kanya. And so, uh, just to make the story short, itong tambay na ito, minanmanan siya araw-araw at hinintay na sa magandang pagkakataon. And so isang araw itong si Johan Bugero ay ay nalasing, okay, nalasing, basta pumunta sa isang bar o something dito sa Dasma, and then nung malasing, pumasok sa isang motel dito dati, ayun, pinuntahan itong tambay na ito at sa kanyang pagkakatulog, ginilitan siya ng leeg. So, tepok etong si Johan Bogero na taglay yung makapangyarihang tungkod. So, tepok siya. And then, pagdating naman dun sa ikalawang kapatid na napunta sa isang nayon dito sa Cavite, hindi ko alam kung saan, baka sa Naik siguro, pinuntahan niya sa Naik yung kanyang dating uh, pinakamamahal na lalabs na hindi siya sinagot eh, na busted siya, ganon. Pero nabalitaan niyang patay. So, ang kanyang ginawa, pinuntahan yung lugar, yung puntod, and then inilagay niya doon yung batong buhay, and then sa isang makapangyarihang mahika na buhay yung lalabs na ito, yung kanyang nililigawan dati na binasted siya. And then iniisip niya na sa pagkabuhay nito, magiging ano, kumbaga malapit na yung puso sa kanya, pero ganoon na lamang yung kanyang kabiguan na hindi pala. So nabuhay nga yung, yung babae, yung kanyang niligawan dati, pero, ang sabi ng babae, hindi pa rin ako para sa'yo. Ayoko pa rin hanggang kamatayan. Dinala ko yung ayoko sa'yo. So, ganon. So, nung, nung narinig ito ni, ni Nelsie dito, yung kanyang ambisyon na buhay ng babaeng ito at ambisyon na, mapa, na mapasa kanya at nung kahit sa pagkabuhay ng babaeng ito binasted pa rin siya uwi siya ng bahay matampuhin pala itong si Nelson ito uwi siya ng bahay nagbigti ayun nagbigti and then ito pagdating naman sa, sa ikatlong kapatid Hinanap ito ni kamatayan, hindi niya matagpuan. Nagtagumpay ito si kamatayan sa dalawang na, ano, sa dalawang kapatid. Okay? Pero pagdating dito sa isang sa ikatlong kapatid, nahirapan <laughs> si kamatayan sa paghahanap. Kasi nga, taglay ng, ng anong to, na ikatlong kapatid, yung balabal ni makahiya, invisibility yun eh, na hindi siya makita ni kamatayan. And so, lumipas na lang yung maraming taon. Grabe, siguro mga 70 years. And, and then, just to make the story short, isang araw, uh, doon sa tabi ng ilog Kadiwa uli, may isang bata na nakatayo doon na nagmumuni-muni. And then sa isang parang iglap lang na isang sandali mula sa kawalan may biglang sumulpot na matanda. At sa kanyang pagsulpot, ibinigay niya yung kanyang balabal doon sa bata at sinabing, Anak, ito yung pamana ko sa'yo. At pagkatapos niya sabihin yon, biglang lumitaw si kamatayan, ganyan, at sa kanyang paglitaw, ang sabi ng kamatayan, doon kay kay Francois. Oh, hello, dear old friend. Parang ganon. Napa-English si kamatayan. Kumusta ka, aking old friend? And then si si Francois, ang kanyang nas, ang kanyang nabanggit lang isang matalinghagang pananalita yung kanyang nabanggit na kung saan tumapos sa kwento. Ang sabi niya ganito kay kamatayan habang nakaharap siya. Patas lang. Patas lang. Yun yung kanyang sinabi. At nung pagkatapos niyang sabihin yung word o yung katagang patas lang, saka siya kinuha ni kamatayan patungo, of course, sa tinatawag na kamatayan. Okay, so dyan nagtatapos ang isang matalinghagang kwento. Okay? Matalinghagang kwento. Now, ano yung tinatawag na common grace lesson sa ganyang kwento natin? Meron. Meron. Una, pagdating sa unang kapatid, pagdating sa unang kapatid, ay hindi mo, eto muna sa mundong ito, dapat nating maunawaan, ito muna, by common grace lesson o yung tinatawag nating common sense lesson na kahit mismo mga di-Kristiyano alam ito, no? Yan ang tawag natin sa common grace lesson. Sa mundong ito, tayo ay laging nasa harapan ni kamatayan. Why? For the wages of sin is death, wika ni Pablo. It's just a matter of time. And then, according kay Haring Solomon, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit, panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Ang kamatayan ay ano eh, nakalagay na orasan sa ating buhay. Hindi natin yan matatakasan. Now, pagdating dun sa kwentong yun, napaka, napakaganda ng tinatawag kong ideological philosophy or lesson na matututunan natin dun. By common sense and by common grace. Na, na actually, pwedeng suma, sumalamin din sa ilang prinsipyo sa Biblia. For example, Pagdating doon sa tinatawag na power na, na, na kinakatawan ni Johan Bugero sa kwento, ito yung ating matututunan eh. Pagdating sa power, tandaan nyo to ha, ah, hindi porket makapangyarihan ka o hari ka sa lipunan, ay hawak mo na ang buhay mo. Ulitin ko yun ha. Hindi porkit makapangyarihan ka o hari ka sa lipunan ay hawak mo na ang buhay mo. Na parang ubaga sa anime na palabas pa yung kay Shishio. Na sabi ni Shishio, the, strong live and the weak die. Na porkit mal- malakas ka eh, hindi ka kayang patayin ng sino man. No, no. Actually, yun nga eh. Sa kwento natin, isang tambay lang sa kanto na abangan ka eh. Tapos tiraduran ka sa ulo. Kunyari, isang mayaman ka no? dito sa Dasmariñas, Cavite. Pero napaka-arugante mo, napakayabang mo. Tapos meron kang isang napadaan ka lang sa isang kanto dyan, eh, sinigawan mo yung isang tambay, eh yung tambay na yun, eh magagalitin din. Tapos yun, isang araw, inabangan ka na lang, napakayaman mo, may ari kang, eh, isa kang may, may ari ka ng malaking bahay dito sa Dasma. Then inabangan ka ng tambay na yun, bigla kang tinira, tinirador na lang pag labas mo dyan sa sasakyan mo, tepo ka. May mga ganun pangyayari actually. Mayaman na napatay ng isang tambay. Makinig kayo ng balita. So, hindi porket makapangyarihan ka, may sinasabi ka sa lipunan, eh hawak mo na ang buhay mo eh. Hindi ganun eh. Eto pa, Di porket may kapangyarihan ka ng pera. Okay ha? Ah, kapangyarihan ng pera. Pera is power actually. Di porket may kapangyarihan ka ng pera para makabili ng mga gamot gaya ng mga vitamins, uh, supplements, o kaya kaya mong mag-avail ng tinatawag na health insurance, ano? At o kaya bumili ng mga masusustansyang pagkain eh, hawak mo na yung buhay mo na kumbaga, uy, mapapalago, na, mapapalago mo yung buhay mo. Na porket may pera ka na bumili ng vitamins, ganyan, mga supplements, ganyan, eh, kaya mo nang palawigan, palawakin yung buhay mo, hindi pa rin eh. Actually, alam ng iba dito sa atin, ano, na dito sa Dasmariñas, Cavite, hey, Binbin, you're, shout, Binbin, you're so noisy. Patalastas lang. Sa mga bisita natin, minsan yung, yung anak ko, eh, maingay din, eh. para nagpipreach din eh. Pero di ba, kung nabalitaan ninyo dito sa Dasma, hindi ko sasabihin yung pangalan, pero sa isang sa, sa distrito natin dito, distrito ng DepEd, isang kinikilala na may posisyon sa DepEd dito sa ating distrito, bigla na lang namatay. Napaka makapangyarihan actually, kumpleto sa sustansya sa pagkain, maayos yung pananamit, walang ano, walang problema kung kung tutuusin pagdating sa pera. May kapangyarihan ng pera. Pero one time na lang ginulat niya na lang yung madlang people basketball sa uh, dito sa mga public teachers nung balita na namatay na siya. Bakit? Ah, meron palang colon cancer na dinadala. Buruin mo yun. Buruin mo yun. Then, eto pa, kakarinig ko lang balita kay ate ninyo, which is nabalita ko rin sa inyo no, nung, nung, nung kila Eric, nung bumisita ako. Merong, merong kilalang mayaman kaya merong kako-teacher si ate nyo na yung kako-teacher niya yon is merong ano, yung kanyang brother-in-law napakayaman. As in, mayaman. Mayaman talaga. Uh, yung, yung, yung mga kamag-anak o yung pamilya nasa abroad. So, pagdating lang sa pera, walang problema. And just a footnote lang, no? Pag uh, si ate nyo nga eh, sa pamagitan ng ng taong ngayon, eh nalaman niya na mayroon palang iba't ibang uri ng keso nang napunta sila dyan sa Vista Mall, ganun. Pero ang yaman talaga ng tao. Walang problema sa pera. Kumbaga, pero ito, uh, ah, isang araw na COVID-19, tapos meron palang diabetes. So, anong nangyari? Pinakomplicated. And then, itong nakaraang araw lang, balita na lang sa amin, patay na. Biruin mo yun? Walang problema sa pera. Walang problema. Actually, kayang-kaya tumagal ng ilang araw sa ospital. Mga mga humigit kumulang isang milyones yung ginastos na sa ospital, which is not a big deal para sa kanila. Hindi big deal yung ganong gastos kasi may pera eh. Okay. Pero kahit may pera, pero may kapangyarihan ng pera, patay pa rin. Patay pa rin. So ta- talagang hindi mo hawak eh. Hindi porket meron kang tinatawag na kapangyarihan ng pera, eh, hindi ka na malalagutan ng hininga eh. Hindi talaga. Hindi. So, hindi porket may masasustansya kang pagkain, may vitamina ka, food supplements ka, eh talagang, kumbaga, okay na eh. Wala ka ng problem. Kaya mo nang palawigin ang buhay mo, hindi pa rin. Hindi ka pa rin, kumbaga, makakatakas kay kamatayan. So talagang ganoon eh. Napaka napakalupit ng ganong katotohanan na nakikita natin ano. At eh, kaya no wonder sabi ni Solomon nila sa Ecclesiastes chapter 8 verse 8, walang taong may kapangyarihang pumigil ng spirito. Uh, ah, espiritu yung ginamit dito pero para masigit nating maunawaan ay uh, yung pag-alis ng hininga mo kung, kung eto, ni kapangyarihan sa araw ng kamatayan, yun yung kanyang punto. Ang ibig sabihin, bawat isa sa atin, hindi natin kontrolado yung hininga natin. Akala natin, pag mamayari natin yung hininga, kumbaga natulog ka lang ngayon, kinabukasan eh, para meron ka pang taglay na hininga. Hindi. Ayon sa pananaw ni Haring Solomon, nagaling of course sa karunungan ng Diyos, walang sinumang tao ang may kapangyarihan na pumigil ng spirito ni kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Kapag, kapag oras mo na tepo ka talaga, kaibigan, tepo ka talaga. Hindi yan nakasalalay sa ating mga uh, kina uh, kinatatangkilik ng mga bagay dito sa lupa o mismong sa kalusugan din natin. Hindi ganoon eh nasa Diyos talaga nakasalalay ang ating buhay. Then pagdating naman doon sa sa ikalawang karakter doon sa kwento, yung ating matututunan pagdating sa ambisyon. Ito yon. Hindi porkit mahusay ka, napapangyarihin at kamtin yung mga bagay na ninanasa mo na tingin mo ay magpapasaya sa'yo. Kunyari, gaya sa punto nung sa ikalawang karakter dun sa kwento, yung magpapaya, magpapasaya sa kanya ay yung kanyang ambisyon na sa, sa wakas ay makasama niya yung kanyang napupuzo ang babae. Pero hindi pala nangyari. And so, nung hindi natupad yung kanyang ambisyon, nagtampo siya, nagpakamatay na lang siya. Pero yung lesson dun, pwede nating matutunan, hindi porkit mahusay ka na papangyarihan at kamtin yung mga bagay na nananasa mo, na tingin mo ay magpapasaya sa'yo, eh malayo ka na sa kamatayan. Kasi parang kumbaga sa panahong ito, no? sa panahong ito, may, may, may ambisyon in eh, nagaganap din sa maraming tao, lalo sa mga mayayaman. Alam niyo yung stem cell na tinatawag? stem cell, yan yung nauuso ngayon na, na kumbaga, supplement na o di yata lang supplement na kumbaga pam, pampabata na. Tinitake yan ng mga artista. Kapag may pera ka, kaya mong bumili ng stem cell. Yan yung nagpapalukyang sa inyo. Now, sigurado itong si Eli, alam na alam yan. Yan yung ating fashionista dito sa grupo eh. Pero, eto, usong-uso yung stem cell. At yung dati kong mga ka-workmates sa dati kong uh, trabaho, uh, nagtitinda na ngayon ng stem cell, dalawa sa kanila. Kasi nga, itong stem cell yung siyang nauuso ngayon. Lalo tigit sa mga businessman, sa mga artista o sino mang celebrity o lalo tigit mga politiko na gustong talagang magkaroon pa ng malawak na buhay o maraming buhay para masigit pang pagkakataon ng korupsyon sa politika magawa. Eh, konting patalastas, mga ganun. And so, usong-uso tong stem cell. Pero alam niyo <laughs> may mga nag-stem cell na balita na nag-stem cell sila pero alam niyo isang araw biglang nabangungot So walang nagawa yung kanilang pagpapalukyang Now, of course, of course, kilala ninyo ako. Hindi ko yan, hindi ko ini-echepwera yung mga pangkalusugan na yan. Ah, ano tayo dyan? Na- nakikinig ako kay Dr. Willie Ong. I love Dr. Willie Ong. So, hindi, hindi ko din, dinidevalue ang pagpapahalaga sa kalusugan o yung, yung health, ganyan. Na, ma- mahalaga sa akin yan. Mahalaga yan. Magkagayon man, yung punto natin dito, kung sasabihin natin o iisipin natin na mahahawakan natin yung ating hininga kasi nag stem cell tayo na hindi na mapipigilan natin yung pagdating ng kamatayan sa ating buhay kasi may stem cell tayo o anumang pampalawig ng buhay na tinatawag na nagkakamali tayo. Maling pananaw yan. Maling pananaw. Naalala, eh, ewan ko ah, kung, kung babasahin nyo tong Lucas sa chapter 12 verse 15 to 21, uh, ah, may kwento dyan eh, may talinghaga yung Panginoon na wag daw tayo maging mas- ambisyoso yung tao. Ay, ah, yung ambisyoso, ang, ang salitang ginamit niya sa King James Version ay covetousness o sa salita natin sa Tagalog, wag maging sakim. Okay? Sakib, ganid sa malalim pang Tagalog. So, wag kang ambisyoso. And then, nagbigay yung Panginoon ng isang uh, talinghagang kwento. Now, hindi ko na mababasa kasi tatagal tayo kapag binasa ko ba, taan, baka marami pa akong explanation na gawin. Pero doon, isang mayaman yung gumawa ng napakalaking ano daw eh, uh, barn eh, tawag eh. Basta sisidla ng kanya mga kayamanan. O, negosyante siyang matibay, negosyante siyang marunong, talagang kinikilala sa lipunan. Napakayaman ng negosyante sa Israel nung panahong yon. So, gumawa siya ng isang napakalaking imbaka na siguro kasing laki ng Malacanang palas, Inimbak niya doon lahat ng mga trigo, lahat na bang ani. Siya yung pinakamayaman noong panahon ni Kristo, kumbaga. Pero isang araw, ang sabi ng Diyos sa kanya, habang natutulog siya, etong mayaman na ito, hindi pinangalanan eh. Buti na lang hindi pinangalanan ng Diyos para makrelate yung maraming mayaman sa panahon natin ito. Pero ang sabi ng Diyos, isang gabi doon sa mayamang yon na natutulog, ang sabi ng Diyos, hangal sa gabing ito, kukunin ko yung kaluluwa mo. At tingnan natin kung kanino mauuwi o mapupunta yung mga pinag-ipunan mo. Ano yung punto ng Diyos? O ano yung punto ng ating Panginoong Kristo? oh, <laughs> hindi mo hawak ang buhay mo. Nag-ipon ka ng maraming kayamanan, nagpakapagod ka, uh, nagpakapagod ka para kumabig ng maraming pera. Pero ayun, siguro napabayaan yung sarili, yung puso, nagkaroon ng acidity, and then isang gabi, biglang na heart attack, tepok. Bakit masyadong pagod, masyadong na-stress sa kakakabig ng pera? Kita mo yun? Kita niyo yun? O kaya kahit walang sakit, no? siguro natutulog ng payapa, pero yung Diyos hinatulan lang, sabi, oh, hangal ka. Kukunin ko ngayon ang ano mo, kaluluwa mo. Anong nangyari? Wala. Kita niyo 'yon? Actually, may magandang translation doon sa word na hangal eh, na ginamit ng Panginoon doon sa parable na yan. Gusto ko lang sabihin dito, no? Ah, para di na magtagal, ito lang. Yung word na hangaldo na, na ginamit actually, ayoko man sabihin sa wikang Tagalog, ano, kasi tayo mga Tagalog, kapag pinakinggan natin ang pangit, pero yun yung punto ng Diyos. Yun yung punto ng Diyos sa mga taong nag-iisip na akala nila, hawak nila buhay nila. Alam niyo yung word na yun, kung isasalin ko, sa popular na Tagalog, kumbaga, sa panahong ito, sa halip na hangal, ang dapat gamitin, tanga. Masakit pakinggan, ano, sa ating mga Tagalog. Tanga sa Bisaya pa eh, sigurado ito magugustuhan ni Be. Uh, sa Bisaya, dalawang translation yung ginamit, buang-buang ka. Sa iba sa, sa iba pang uh, translation ng Bisaya ay ang Diyos ay eh, parang napaano pa, uy, buang. <laughs> Ganun eh. Ah, sa Bicol, eh, wala dito si mama pero lolong. Ah, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Ngunyan man sa nang banggi, magagadan ka. Ngayong gabing ito, mamamatay ka. And then sa Chabacano, ignorante. And then sa isang English version, unthinking one. Yung common sense kasi, e, eh, common sense eh, supposed to be common sense sa isang tao na isipin na hindi niya hawak yung buhay niya. Pero dahil sa panahong ito, no, na yung Diyos ay tinatanggal lagi ng mga tao sa senaryo ng buhay, eh, ang tao nagiging in ignorante, kumbaga, o yun nga sa wikang Tagalog na gusto ko, nagiging tanga. Ginagamit natin yung word na tanga actually. Alam ko na mayroong ibang connotation na yun sa panahong ito. Pero basically, ginagamit yung word na tanga kasi yung tao hindi ginagamit yung sentido common, yung common sense, kaya tanga. At yun yung pananaw ng Diyos sa isang tao na ambisyoso, ganid sa buhay na masyadong ano, masyadong mapapel, masyadong makabig sa kapangyarihan, masyadong makabig sa pera, na akala niya sa pamagitan ng pagkamit ng mga ganong bagay ay matatakasan niya yung kamatayan o kaya ay mapipigilan niya to. Kaya ang sabi ng Diyos, masakit man sa panindinig natin, Hoy, tangang mayaman, patay ka ngayong gabing ito, kukunin ko kaluluwa mo. Kita mo yon? At sa panahong ito mga kapatid, ang daming namumuhay, ang sakit pangingan, daming namumuhay ng tanga. Bakit? Tanga sa paningin ng Diyos ha. Bakit? Hindi ginagamit yung common sense. Ano? Anong common sense na yon? Yung common sense na hindi mo hawak ang hininga mo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa harapan ng mga filosopo doon sa Atenas, In Him we move and have our being. Sa pamagitan niya, paglay natin ang ating pagkatao, kumikilos tayo, at paglay natin ang ating hininga. Kita mo yon? That's why doon sa Psalm 150, wika ng salmista doon, wika ng salmista doon, sino mang may hininga, ibigay ang hininga sa pagpupuri sa Diyos. Yun yung dapat gawin. Pero yung mga tao ngayon, kinakalimutan yung Diyos sa senaryo ng kanilang buhay yun nga eh, sa mga nakaraan nating pagbubulay, ang kanilang tula sa buhay ay Invictus. I am the captain of my faith. I am the master of my soul. Yun yung tono at yun yung prinsipyo ng mundo ng mga tao sa mundo sa panahong ito. Akala niya sila yung master ng buhay nila, pinuno ng buhay nila, pagmamayari ng buhay nila. Hindi nila alam kung ang Diyos ay magpadala ng hatol sa kanilang buhay, tepok agad isang araw pwedeng karamdaman, COVID-19 ipadala, naglakad ka lang dyan sa kanto, bigla kang nahanginan ng masamang spirit o masamang hangin, COVID-19 na pala. O, oh, tapos naging na-complicated ang buhay mo. Tepo ka. Lalo't higit sa panahong ito na merong gumagalang hindi natin nakikitang virus kung hindi lang siguro dahil sa habag ng Diyos, ang daming patay sa Pilipinas at sa buong mundo. Bagamat ang dami nang namatay. Pero dahil pa rin sa habag ng Diyos, naawa pa rin siya, marami pa rin nabubuhay. Kita niyo yung balita sa GMA o IBS-CBN? Ay, IBS-CBN, patay na pala yung IBS-CBN na yun. Uh, Okay, may, may sumaging political na bagay dito sa akin. Pero sa, G, sa GMA, tapos sa CNN na rin, madalas kami sa CNN para hindi masyadong politika yung balita. Pero sa ABS, uh, ah, sa GMA 7, kapag makikita yung mga report, di ba? Maraming cases, pero yung recovery, awa ng Diyos, marami pa rin eh. At hindi nakikita ng, mara- ng ating mga kababayan yung ganung habag ng Diyos sa ating bayan na sa kabila ng maraming na, may naku COVID-19, meron pa rin gumagaling. At nakakalungkot isipin na yung mga gumagaling na yun, ang number one na question ni Jesus actually, ilan kaya yung bumabalik sa Kanya para magpasalamat? O kaya tayong hindi na COVID-19, ilan kaya pagpasok natin sa bahay natin, pagpasok pa lang ng bahay natin, then paglipas ng 14 days siguro, nag, mag, na magpasalamat tayo sa Diyos, Lord, ilang beses akong lumalabas sa bahay namin, nagtatrabaho sa labas, pero pambihira, salamat Panginoong Diyos, hindi ako nahawaan. Ilan kaya na mga tao ang nagpapasalamat ni, sa Panginoong Jesus? Dito lang sa ating barangay o sa inyong barangay. Diba? Pero magpapasalamat ba ang isang tao sa Diyos? Kung wala sa kanyang common sense na laging ilagay yung Diyos sa sinari ng buhay niya? Hindi. No wonder yung Diyos, masakit man natin pakinggan, ay magsasabi sa tao na tinatanggal siya sa senaryo ng kanyang buhay na tanga. Malambing pa magsasalita ako ah. Kung taga-kanto yung magsasalita nito tapos yung may galit, yung parang may biglang pumasok sa bahay nila, yung napasigaw ng gano'n, ah, ayun. Kasi actually sa sa MBB na Cebuano, ganun yung punto eh. Yung Diyos merong passion ng sinabing yon. Pero ako sinasabi ko dito sa malambing na paraan, kapag sinabi ko sa passionate na paraan yung word na tanga, baka mas stumble kayong lahat. Pero ganun yung hatol sa mga taong yon at inaalis sa kanilang sentido common or common sense yung Diyos o presensya ng Diyos sa kanilang buhay pambihira. Lumalawak tuloy yung daldal ko dito. Hindi pa ako napunta sa Genesis 5. Pero kita niyo yung punto mga kaibigan. Okay. No wonder dito, awit 89.48, Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan? Maililigtas ba niya ang kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng soul? Ang ibig sabihin lang dyan ng salmista, oh, pagdating sa kamatayan, walang sino mang taong exempted. Walang sino man. Walang sino man. And so, dito. Pagdating dito sa Genesis chapter 4 verse 25, may punto dito eh. Now, hindi ko pa na nabibigay ng explanation yung sa sa ikatlong karakter ano, which is a very good uh, illustration actually sa punto ng Genesis chapter 4 verse 25 to 26. Okay? Um, pero ito, yung sa hiniling kasi ng ikatlong karakter na yon na si Francois na yung balabal ng makahiya na nagbibigay sa kanya ng, ng invisibility Actually, sa original na gumawa ng kwento na yon sa Europa, yung ibig sabihin ng ang tawag niya ay cloak of invisibility. Sa original na author ng kwentong yan na, na binanggit ko sa inyo, yung moral significance ng ng cloak of, ng, of cloak of invincibility na nabubulol ako dito. Yung para maging invisible ka sa mata daw ni kamatayan sa kwentong yon. Yung yung significance noon ay ito. You don't know when and how you will die. Okay? Hindi mo alam kung kailan at kung paano ka mamamatay. Yun yung point actually ng kwento at ng cloak of invincibility doon sa kwento. Kasi yung cloak na yon sa original na kwento, galing yun kay kamatayan balabal yun ni kamatayan. At kung bakit yun balabal ni kamatayan, yung invisibility ngayon, kasi gustong ipunteriya sa kwento, yung moral lesson ng kwento ay kapag dumating si kamatayan, now, binabanggit ko yung word na kamatayan, pero sa ating Christian, actually, si kamatayan ay hindi yung bungo. Para sa ating Christian, si kamatayan ay si Yahweh, si Jesus mismo. <laughs> Ha? Now, sa tao ng mundo, mahirap isipin niya na si Jesus may karit. Yes! Kasi yung Diyos lang yung may hawak ng buhay eh. Ang tunay na kamatayan ay ang Diyos. Siya yung may karit. Okay? Pero ginamit lang natin yung kwentong yun just to make a point. Na yung kamatayan kasi, hindi mo alam kung kailan siya darating sa buhay mo at kung paano kanya gigilitan ng buhay. That's why meron siyang cloak of invinci- invisibility. Hindi mo alam, hindi mo siya nakikita kung paano o kailan darating sa buhay mo. And so pagdating dito sa Genesis chapter 4 verse 25, 26 at saka sa uh, dito sa chapter 5, merong mahalagang tulay dito sa punta ng chapter 5 na tinatawag ko. Kung paano gumawa ng tulay yung tatlong magkakapatid pero nabigo sila. Kasi ganito, kung babasahin nga natin yung Genesis chapter 4 verse 25 na yan, sa nakaraang pag-aaral, naituro ko sa inyo na pagdating sa chapter 5, yung pinaka-keyword or key phrase dyan ni Moises sa pagsusulat niya ng chapter na yan, pagdating sa kanyang storyline na tinatawag technique ng storyline, ay yung keyword na and and he die, he die. Okay? Kung babasahin nyo ang chapter 5, punong-puno yan ng katagang at siya'y namatay, at siya'y namatay, at siya'y namatay. At yun nga, ang very interesting dito kasi pag, pagkatapos ng camera perspective doon sa mga kontrabida sa chapter 4 na kung saan very interesting, walang point of view ng kamatayan na ipinakita si Moises o sinulat si Moises sa mga makakasalanan o kumbaga sa binhi ng mga as na tinutukoy sa chapter 4. Pagdating sa chapter 5, ipinakita ni Moises yung punto na pagdating sa mga banal na binhi o sa line ni Seth, no? Sa line ni Seth, yung mga banal na binhi patay. And he died, and he died, and he died. Ganun yung nangyari. Now, ganito yung simple na na napunta ni Moises bilang writer ano ay ano, kaya mas lalo ko na, na, na, nagugustuhan si Moises ang galing niyang writer ang galing ng kanyang technique kumbaga sa chapter 4 yung mga kontrabida bagamat bagamat yung mga yun namatay rin pero hindi niya binigyan ng emphasis yung kanilang kamatayan kasi gustong ipakita ni Moises yung yung yung yung yung punto o yung principle ng natutunan natin sa Genesis chapter 3 verse 4 okay yung sa sinabi ni ng ahas doon, yung kasinungalang, kasinungalingan ng ahas na hindi ka mamamatay. Of course, lahat ng tao namatay. Pero pagdating sa chapter 4, na, na ang punto ni Moises, ito yung mga binhi ng ahas, kampo ito ng ahas. So, uh, wala siyang ipinakita doon na, na, na punto ng kamatayan. Kasi ang gustong ipakita ni Moises as, ah, ay pagdating sa galit ng ahas, sa banal na mga binhi, ipinakita niya na maging sa mga banal na binhi, uh, umiral yung yung kasinungalingan ni Satanas na nadumaloy sa buhay ng mga tao nung bumagsak sina Adan at Eva. Okay? So alam niyo na yun, background nung sa mga napag-aralan natin. Pero dito, parang gustong ipakita ni Moses dito sa chapter uh, ah, 5 na ito na yung mga bida patay. Okay? Yung mga bida patay. Kasi dito, yun nga, lahi na ni Seth, kung babasahin ninyo, lahat ng mga bida o lahi ng mga banal, patay. Okay? Yun yung, yun yung gusto niyang ipakita dito. Unang bagay na ipakita, yung mga banal, kahit banal sila o merong relasyon sa Diyos, patay. Bakit namatay? Kasi lahi pa rin sila ni Adan. Lahi pa rin sila ng bumagsak na si Adan. Okay? And so, nadamay pa rin sila doon sa pagbagsak ni ni Adan. Okay? Doon sa resulta ng pagbagsak ni Adan na yung kasalanan dumaloy sa lahi ni Adan. Pero ito yung kapansin-pansin, okay? Ito yung kapansin-pansin which is ito yung point ko dito. Um, bagamat ipinapakita ni Moses dito sa puntong ito yung kamatayan ng mga banal na binhi, okay? Pero pero may emphasis siya which is kanyang inilatag doon muna sa 4 verse 25 and verse 26 na ano yon. Sa lahi kasi ng mga sa lahi kasi ni Cain ay tinuturing na hindi banal na binhi. Hindi to maririnig. Pero sa lahi ng banal na binhi na tinatawag dito sa Genesis, mababasa dito sa verse 26 ha. Kaya ito yung nagsisilbing bridge actually bago basahin ng chapter 5. Okay, naunawaan nyo na yan. Tinuro ko sa ito yung nakaraan. Pero ang sabi dito, at nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimula ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Yun yung point ni Moises. Dito sa banal na laing ito, simula nung maisilang si Seth, yung mga tao ay nag, in other words, yung mga banal na binhi ay nagkaroon ng patuloy at patuloy na awareness o kamalayan sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay na hindi makikita sa lahi ni Cain. Okay? Yun yung point. Ang daming bagay dyan, hindi ko na ma-explain kasi tumatagal ako. Okay? Gusto ko nang tapusin ito. Uh, so, ito yung point ni Moises. Okay? So, inilatag niya muna yung 4 verse 26 bago, niya, bago siya pumunta sa chapter 5. Kasi ang kanyang punto is ganito. Bagamat nagkaroon ng maraming kamatayan ng bida Okay ha? Kamat ayaw natin sa kwento at sa palabas ano, na yung mga bida na mamatay. Okay? Lalo tigit itong unang panahon, ano, napapanood ko yung mga palabas ni Fernando. At uh, pagkatapos noon, lalo tigit ni ano, Rudy Fernando siya tayo, ganun. Naasar ako kasi bandang huli, patay siya, ayoko. Uwi ka ng ano, ang lungkot mo ganun. Parang ganun dito eh, parang pag binasa mo yung Genesis chapter 5 at maunawaan mo yung punto, parang malulungkot ka. Bakit lahat ng bida patay? Parang ganun eh. Pero, yun nga, pag nakita mo yung punto ni Moises sa chapter 4 verse 26, bago niya ilatag yung chapter 5, ma-appreciate mo na actually, kahit patay yung mga bida, tagumpay sila. Naharap nila ng matagumpay ang kamatayan. Paano? Sapagkat inalagay nila sa kanilang puso ang presensya ng Diyos. Nagtagumpay sila sa kamatayan sapagkat nasa puso nila ang presensya ng Diyos. O, oh, ang dami kong masasabi dito. Sa totoo lang, ang dami. Pero ito, pero ito, ah, uh, ito yung gusto kong matutunan natin dito. Ito yon. Ito yung principle. Ang tanging paraan upang pagtagumpayan ng kamatayan at mamatay ng mananagumpay ay ang mamatay ng may Kristo sa puso. Okay? Ang mamatay ng may Kristo sa puso. Yan yung way para maging matagumpay tayo sa harapan ng kamatayan. Nakikita niyo sa screen ang tanging paraan upang pagtagumpayan ng kamatayan at mamatay na mananagumpay ay ang mamatay na may Kristo sa puso. Bakit? Sapagkat kung alam natin yung nasusulat, which is ating pag-aaralan next Sunday, Di bali matatapos na ako. Which is uh, pag-aaralan natin next Sunday. No? Pag namatay kasi yung isang Christian, pag namatay yung isang taong may Kristo sa puso, grabe actually yung nangyayari. At yan yung ating pag-aaralan sa next Sunday. Pero ganito, may dalawa kasing uri ng kamatayan sa paningin ng Diyos. Ang, ang, ang, ang isang uri ng kamatayan ay yung uh, pinapahalagahan niyang kamatayan. Ito yon uh, ah, naanuhan ko. Pinapahalaga niyang kamatayan. Kasi ang sabi sa Bible, mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Na hindi ko na ma-explain ang verse na yun kasi mas talo tayong tatagal. Pero pag namatay ang isang Christian, kapag namatay yung isang taong may, may, may Kristo sa puso, grabe yung ginagawa ng Diyos actually sa proseso ng kamatayan ng taong yon hindi lang natin alam actually. That's why yan yung magiging uh, isang bagay na pag-aaral natin sa uh, next Sunday. Pero yung ikalawang kamatayan na kinalulungkot ng Diyos ay ito. Yung kamatayan ng taong walang Kristo sa puso. That's why sabi niya sa Ezekiel, mayroon ba akong anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama? every time, mga kapatid ko, every time na merong namamatay na unbeliever dito sa ating lipunan, ang lungkot-lungkot ng Diyos. Sa totoo lang, ang lungkot-lungkot ng Diyos. At bakit niya ang lungkot? Kasi alam natin, alam natin ito mga Kristiyano, na kapag namatay yung taong walang Kristo sa puso, pambihira, dagat-dagat ang apoy yung pupuntahan nun. Ay, nako. Pag-aaralan natin yan sa third Sunday, yung ganyan. Pero ngayon palang gusto kong sabihin, yung impyerno na yan, hindi dapat maliitin. Totoo yan. At si Jesus ay mangangaral ng impyerno actually. That's why ang dami nagalit sa kanya noong kanyang panahon. Dahil ayaw nilang marinig yung mensahe ng impyerno. Pero yung Diyos, nalu nalulungkot siya na yung tao na tinatawag niya na papunta sa kanya, na lumapit sa kanya, pero ayaw pa rin lumapit, nalulungkot siya. That's why doon yung, yung sikat na pahayag, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba kung sino nagsasalita doon? Uh, sa, sa verse na yon, karaniwan na ang sinasabi si Apostol Juan daw, pero hindi. Ang totoong nagsasalita doon si Jesus. At yung word na katagang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, yung katagang yung actually, kung ilalagay ko ito sa movie ngayon, para maunawaan lang natin, habang sinasabi ni Jesus yung gayon na lamang na yun, actually tumutulo yung kanyang luha at humahagod yung kanyang, yung kanyang hininga. That's why it itrinanslate sa wikang Tagalog na <laughs> gayon na lamang, which actually mababaw pa. Kung itatranslate ko sa, sa, sa, sa, sa salita ngayon na maunawa ng marami sa atin, ganito yung parang gustong sabihin eh, ni Jesus eh, pambihira, sobra, ganun na lang yung pag-ibig ng aking ama sa napakamakasalanan ng sanlibutan ito na sinugo ako para sa kanila, na mamatay ako para sa kanila. Pero itong mga taong ito, namatay na nga ako para sa kanila, ayaw pa rin nila akong tanggapin. Kita niyo yun? Yun, yung kaluluwa, yun yung diwa ni Kristo. Habang sinasabi niya yun, that's why dun sa Jerusalem, nung papunta siya, pupunta siya sa lugar na maraming kontrabida laban sa kanya, umiyak siya, humagulgul siya, oh Jerusalem, Jerusalem, pampira ka. Para akong tulad ng manok, inahing manok, at ikaw yung mga sisiw ko, inaakay kita papalapit sa akin, pero ayaw mo, ayaw mo, lumalayo ka sa akin, pambihira ka, tinatawag na kita, ayaw mo pa rin makinig. sangue Ganon yung kaluluwa ni Jesus. Hindi siya yung parang jologs o parang cold-headed o parang uh, ano lang, walang, walang damdamin. Yan yung mali ngayon sa lipunan natin ngayon. Hindi kilala si Kristo sa kanyang damdamin. Na ang Diyos ngayon patuloy na umiiyak sa langit dahil ang daming lumalaban, naghihimagsik sa kanya. Ino-offer niya sa maraming tao ngayon. At mga kapatid ko, that's why ito yung dahilan kung bakit tayo mag-evangelize eh. At si Pablo, ginamit niya isang katagang namamanhik ako. Uh, ala, yung namamanhikan, kami katatapos lang pamanhikan, nakikiusap ako eh, ganun eh. Yun ang ministeryo natin mga Kristiyano, ministeryo ng pakiki, pakikiusap sa mga unbelievers, sa mga wala pang Kristo na pambihira, tanggapin na nila ang Panginoong Yesus. Dahil kapag hindi nila tinanggap, kapag dumating yung kamatayan na hindi nila nakikita sa kanilang buhay, hindi lamang sila tepong sa buhay na ito, kundi may impyernong naghihintay sa kanila na napakasakit magpakailanman ang mangyayari. Oh, pambihira. Pambihira. Na, yan ang napakatinding katotohanan na nalimot ng bayang Pilipinas sa panahon ito sapagkat napakarami mga pastor na duwag at mga simbahan na hindi nagtuturo ng salita ng Diyos. And no wonder, ang dami mga kababayan natin naliligaw at hindi nakikita yung puso ng Diyos sa ating bayan. Pambihira. Oh, ang dami kong masasabi. Para tuloy akong sinapian ng, of course, magandang espiritu sa kwartong ito. Pero kita niya mga kapatid, That's why dito sa Genesis chapter 5, kapag ang isang Kristiyano namatay, pag-aaralan natin yan next week, God willing, napakagandang mangyayari. Napakaganda. Bagamat sa paningin ng mundo, parang talo ka. Pero sa paningin ng Diyos, actually, oh, may something na nagaganap. May something na nagaganap. Pero ayaw na ayaw ng Diyos na makita na ang isang masama o wala pang puso sa Kristo, wala pang Kristo sa puso na mamatay na nawala pa na hindi pa tumanggap sa Kanya. Okay? So, marami pang dapat sabihin pero nais ko lang tapusin na hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng taong wala pang Kristo sa puso. That's why tayo mga Christians, isang kapalaran, pagkamapalad, na tayo mamatay na may Kristo sa puso sapagkat hindi tayo talunan. May Diyos na naghihintay sa atin upang tayo kalingain at ihatid sa kaluwalatian. Okay? Tayo manalangin sa sandaling ito. Panginoong Jesus, maraming salamat.